tuganira ku byerekeye iki ukwibuka canke ukwibuka ugashima ni bimwe mu biranga abarundi haba muri kahise no muri kubu ugereranije ibyagiye bica hano mu gihugu cyacu na cyane cyane mu gihe cy'intambara hagiye haboneka bamwe bashima bibuka ababo uku abandi bagashima bibuka ababo ukundi ariko duti ni gike cyo tuma haba bibuka canke abashima kwibuka ababo bufatira ko bagahuriza hamwe coba ikihe ninde yofasha kugira haba imiryango yibuka kugira ije hamwe maze bibukane kuri e, ibi na biriya kumbure ntihabe abibukira abandi hamwe abandi ahandi ariko habe ari nk'icibutso kimwe gihurira ko n'ababuze ababo mubiza byagiye biba hano mu gihugu cacu umutumire dufise arongoye ishirahamwe ADS inkingi gishinze guharanira iteka no gushikirana cane cane kubacitse kwicumu ni makoto Charles tuza kuba turi kumwe hano muri studio mukanya duca tumwakira Eli Kadogo niwaza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kino kiganiro kikaba kiremeshejwe na Jemedar niyo nkuru reka nongere kubaha ikaze hama mirongo irindwi amajana abiri mirongo itanu n'indwi irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo ibiri na rimwe niyo telefone muza kwakura ko cyangwa ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kane biri na kabiri bibiri na kane biri na gatanu ne na gatatu irindwi mhm. barapfira kwibuka rero twavuga ko ni nk'umugigwa ugiye kuba mw'ino myaka guhera mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatanu kuduga aho igihugu cyari kirava mu ntambara cogorora mu ntambara yahuje imigwi itandukanye abantu niho kuzagira umugi wo kwibuka ababo tuhera na cyane cyane abantu bayitanguye uwo mugigwa umuntu yohera nko mu kibimba murazi ko hariho icibutso cavuye cubakwa cubatswe hari no mu ntambara abantu bakaza barashikaho hari abanyeshure bagandaguwe bagandagurwa kuri iryo shure abantu bakaza barashikaho buri mwaka bibuka uwo mugigo twovuga ko muri ico gihe hari mu myaka ya 95 96 uwo mugigwa wo kwibuka naho mu Burundi twovugana cyane cyane wagiye urabera kuva ico gihe rero abantu bagiye barabura turabona cyane cyane mu bwicanyi bwa rusangi bagiye bagira uwo mugigwa vuga ati none mbega abacu twobibuka gute hariho rero bamwe bashoboye kubakirwa ibyibutso aho abantu bagenda bakibukira mbwo hariho nindi miryango myinshi cyane muri kino gihe itarashobora kuronka ako karyo ko kwibuka ababo biciye muri uwo w'icibutso hariho n'imiryango ifise ababo na cyane cyane nk'uko bari bavuze mu ishyirahamwe adesi inkingi ryavukiye mu kibyuka hariho imiryango ifise ababo ibisigarira byabo bikiri hejuru byazuwe bikira ahantu masandugu ubwo rero kwibuka no kwibuka kenshi bavuga ati ni ukwibuka mbwa umuntu yibuka kugira ngo agwanye na cyane cyane ibyo bintu ntibikazusubire mu gihugu mhm. reka tugaruke nibutsa yuko abari badukurikirana yuko adesi inkingi ari ishyirahamwe rihurikiyemo abacitse ku icumu mm, mu isoko yo mu kibyuka ni mu ntara ya bubanza umuntu yobwa ishyirahamwe kimwo abacitse ku icumu ariko n'ababuriye imiryango y'ababuriye ngaho ego mugabona cyane cyane ubu abantu ni mu ntango niko ishyirahamwe ryari rimeze uno munsi n'abantu bagiye barabura mu bwicanyi butandukanye mhm. barashobora kuza bakinja muri adesinkingi mhm. uno munsi turabona haba adesinkingi bakibukira babaha ayandi mashyirahamwe aha ayanda ni kuki haba uko murakora mubabaza imitima y'abo bantu si imitima y'abo bantu kumbure medali ikintu twumenya n'abarundi bose bakamenya nuko muri kahise ugiye kuraba guhoza umuntu ukamubuza kurira nk'umuntu yabuze uwiwe yatawe mu kinogo rusange ukamubuza kurira ukamubuza kwibuka uburi uri kuramutuma muri we hubwo abiba umutima mubi si ukuvuga ngo ni ishyirahamwe rigenda kuko ayo mashyirahamwe ahurikiyemo iyo miryango y'ababa mu mpera yacu haba icibutso kimwe aho abarundi bibukira ukwabo mugabo nta nicobuza yuko umuryango imiryango amashirahamwe arimo imiryango yababuze igihe runaka bakaburira mu kibanza runaka nabo baronka n'ubwo burenganzira bwo kuvuga ati kuri rino gerekerezo nivyo turibukira hamwe twese bapfuye mu Burundi mbwa rino gerekerezo ni rusange kuri twebwe ninko nkuko umuntu mu muryango avuga ati je nabuze marume igenekerezo rinaka kuri igenekerezo rero ntegereza kugenda kuringaniza ku ntatemwe wiwe nkashira kishugwe ni umuntu yo bishira muri ubwo buryo umugabo mhm. umwe mubigira ku buryo bw'amashira hamwe eh, uno munsi turumva ngo hamwe rihurikiyemo imiryango yabuze ababo nabacitse ku icumu ah, hariho imiryango yabuze nkuko mugiye murabivuga ati buta hehe na hehe mugabo tukabona amashira hamwe umenga rikaba menshi ubwo nta kintu kiri nyuma kinyegeje inyuma turetse yuko hoba hariho uko kwibuka canke gushima canke kwibuka ariko kwibuka nyene abo babuze nagenda kubwire sinzi uvuze menshi sinzi igiharuro wowe uvuze mugabo iconzi coco yaba ba ku 10 ntarenga 15 bamwe bose uko ego mugabo ugiye kuraba ahantu ibibanza biri mwa kino gihugu hariho itohoza ryagizwe n'ikigo cyo gutatura amatati senape rivuga yuko mu gihugu hoba hari ibinogo by'abatariwe mwe muri rusange birenga amajana atandatu uriyumvira amajyana atandatu mu gihugu cyose uno munsi hari amashyirahamwe cumi naho hoba amashyirahamwe mirongo irindwi naho hoba amashyirahamwe ijana abantu bavuga ati ni kuraba intumbero nyabona mbega muri uko kwibuka bibuka iki bibuka kugira ngo habe iki kugira ngo hakogwe iki ayo mashyirahamwe hariho icyo afasha n'iyo miryango iba yabuze ababo ayo mashyirahamwe arafasha cyane ayo mashyirahamwe ubwa mbere ni ugushyira abantu hamwe kugira ngo baje hamwe bamanze baremeshanye ko iyo umuntu yabuze akaba umwe wese akababara ukwiwe ibyo biraheza bikamuzanamo n'agahinda n'akabonge ugasanga ingaruka mbi abize kumbure ibyigwa by'imico n'imibereho bashobora kuhita cyane gusumba umuntu akicwa n'intimba n'akabonge kubera atigeze amenya yuko ububabare yagize mu muryango ubwo bubabare ashobora kuba yarabusangiye n'abandi hari abantu benshi babuze muri kino gihugu mu bihe bitandukanye mu bwoko bwose icyo ni ikintu nyamukuru kumenya mbona cyane cyane nari ntegereje kukivuga ukamenya mbega igihe twibuka twibuka igihe twibuka dufise ihangiro irihe igihe twibuka twibuka kugira ngo kazoza k'igihugu kamere gute ni gute muhora mururaba kw'imiryango yabo babuze ababo koko iriko twovuga iremeshwa canke yumva yuko iyo minsi igeze canke ayo matariki muhimbaza iyo minsi akavuga ati imiryango twumva uno munsi bigenda neza canke uko byifashe kose ego kumbure ngaho reka mvuge nko hamwe iwacu adesi nkingi no mu yandi mashira hamwe imbere yuko iwo iryo genekerezo rigera hariho ibiganiro bigenda biratunganywa uno munsi haba ibuta haba ibugendana haba mu kivyuka haba nahandi hari ibiganiro bitangurira ivyo bihe hakajyamo no gushinga intange ni ibintu byagenze mm-hmm. abantu bakavuga ati mbega uno munsi ni bijya bintu byashitse hari hameze gute bagahanahana ibyiyumviro abantu mbese tukanagira n'imigwi yo mu bwoko bumwe bukaza bakavuga ibyabashikiye abandi bakaza bakavuga ibyabashikiye muri uko gusangira intahe ibyabashikiye abantu bakumva bagaheza bakumva yuko ubwo bubabare bafise mu miryango yabo ubwo bubabare bafise mu mitima yabo ubwo bubabare bashobora babusangiye n'abandi hama bagaheza rero muri uko gushigikirana bwa mbere igikomeye ni ugumanza gusangira kumenya yuko abarundi bose babutse bamaze kumenya ko babutse bakamenya yuko atari ubwoko bwagiye kwica ba canke bariya mugabo hari izindi mvo zihishije mu bibazo bijanye n'ubwoko kugira ngo imigwi inini ishike ku mahangiro aya canke mugabo rero umuntu uko kuntu tuvuga ibyo biganiro bitegurwa abantu bakayaga haba abasigaye ku aha abantu bari mu makambi hakaba ibiganiro bihuza bari mu makambi n'abasigaye ku mitumba hono tanga nkarorero kibugendana abasigaye ku mitumba bagahura bakayaga mbere bagatangura bakavugana bukana buke buke ati byagenze gutya byagenze gutya gutyo numvuga niyo ntererano y'ayo mashyirahamwe mu gusubira kunywanisha abarundi bakamenya ko ibyabaye ari bibi byo guheba hama gutyo baganasangira n'ikiyago bamaze gusangira ikiyago bamwe baramaze no gushika ku ntambwe aho bavuga ati je by'ukuri narakoze nabi narakwiciye naka ubu rero harageze ko ndaje ndagusabye ikigongwe hariho abantu batandukanye mu mico itandukanye nko mu kivyuka hariho abantu bari mu nyabwicanyi baza bakavuga ati kuri byagenze ukuntu no kuwa gashinga intahe ivyo ngira ngo bizogira akaryo ka bizogira kanya kavyo na cyane ko umugwi wo kumenya kuno kunywanisha abarundi naho tubona usigaje ikiringo gito kandi ibyo kogwa byo byo bikiri byinshi nibaza yuko hazogera igihe ibyo iyo ntambwe twishika ko neza neza mugabo agenda yuko ari mu ntumbero yo kunywana twibuka mu ntumbero na cyane cyane yo gukinga kugira ngo ibyabaye ntibizosubire ku uhm, hama ni gute mukorana na leta urabona ejo na ejo nizo tubone ibyibutso canke habe ikibutso kimwe mwoba muhufitanye imigambi ihe na leta kugira haba abo bibuka hose mu gihugu kibe ikibutso kimwe itari kimwe abantu bose bibuka ko ababuze umugambi wa mbere uduhuza na leta medare novuga ko ari umugambi w'umugwi w'igihugu ujeje kunyanisha abarundi mhm. uwo mugambi uhuza imiryango y'ababuze atari gusa imiryango y'ababuze urahuza n'abantu bamwe bamwe ku giti cyabo na leta ko n'umugambi washyizweho na leta uwo mugambi ugakorera mu banyagihugu uno munsi kumbure harashobora kuba hariho abavuga ati abanenga canke kariya mugabo uwo mugambi n'uw'igihugu uhuza bwa mbere imiryango y'ababuze uhuza ayo mashirahamwe na cyane cyane yuko nko muri uwo mugwi badutumye ko twebwe nk'amashirahamwe y'ababuze ababo ati murashobora kuzana bimwe mu byo muzi mu byo muvuga twarabagijwe twaregerewe twaratanzwe ibyo tuzi byaba ibyanditse byaba ibyo twarondeye byaba ibijyanye n'amasanamu n'ibiki yaba nk'ibijyanye n'amafoto y'abapfuye n'ibindi n'imyidondo n'ibindi n'ibindi n'ibindi ibikorwa twakoze twaraheje tubishinga turabishikiriza uwo mugwi navuga ko igikorwa cya mbere kituhuza na leta ni ico kijyanye eh, n'umugwi wo kumenya no kunywanisha abarundi severe Mugabe ikindi kintu twavuga kiduhuza na leta ibyo biganiro ico mukorana ico dukorana nk'iyo migigwa ubona uzobaho bivyo babiri mu migambi kugira abarundi bose bibukira babo umunsi umwe igishoki ari igishusho kibe kimwe twebwe ntitwa nka medale yuko abarundi bose bagira umunsi umwe wo kwibuka naryo hangiro tuvuze igenekezo rya 15 kigarama mashira hamwe yababuza babo naryo hangiro tuyihaye kugira ngo abarundi twese duhure tugire igenekerezo riduhuza twese gutyo ngo dusubire tutegere twige turabe muri kahise bitagenze neza byadushikanye aho hantu kugira ngo tubikinge n'iryo genekerezo rya cumi na gatanu mugabo twebwe icyo tuvuga ko hubakwa n'icibutso kimwe aho abantu bavuga ati ku igenekerezo rinaka ko iryo rya cumi na gatanu niryo imiryango amashyirahamwe y'ababuze ababo bayazi bagashima bakavuga ati iri genekerezo turabye no ku kwezi kwa kigarama nta mabi menshi yagiye arahura araba muri kuno kwezi gusa n'ukuri n'ukwezi kuba kwirebangura amezi amakuba yagiye arashikira igihugu kuva muri nzero gushika muri kigarama kwezi kwa kigarama twe twagutoye twishimikiza tuvuga ati ugiye kuraba mu mabi yabaye nta nta mabi menshi yabaye muri uko kwezi duheza rero dutora iryo genekezo rya 15 kigarama mugabo no munsi leta ifatakanije n'umugo wo kumenya kuri no kunywanisha abarundi bashobora gushingira indi genekerezo mhm. kubaka ikibutso kimwe ico nta muntu numwe yo atogishigikira abarundi bose kuri iryo genekerezo bakavuga ati iri genekerezo tuzohurira ku cibutso kinaka ryo kwibuka ababuze mu mashirahamwe none hari ico muri ko murakora kugira ahanyere kuri iki cibutso cubakwe e, n'icaba kimwe kumbure ababuze ababo mu mihingo itandukanye bivanye n'ugwimo gwagirira ca mu gihugu bahahurire bumve yuko imitima bitekanye ibyo ni intambwe zigenda zirashikwa ko ibi biyago twatanguye byo hagati y'amashirahamwe yo nyene abahutu n'abatutsi bihutsa abantu bo mu karere runaka mu ntara runaka mu makomine runaka nticobuza yuko abo bantu nabo babuze bagagwa mu ubwo bwicanyi ko sinzi ko umuntu azoca yimura ibisigarira by'abantu bose bagiye bagwa mu muri muri ibyo binogora kubwiye birenga amajana atandatu mm, umuntu yisunze ubushakashatsi bwagizwe n'ishyirahamwe senape sinzi ko ibyo bisigarira byose bizohava byegeranwa ngo bihambwe ahantu hamwe mm. bisigura yuko icyibutso kimwe abarundi bose bibukira ko kwigenekerezo rimwe bitabuza yuko icibutso kindi gishobora kubakwa ahantu runaka kubera e, ku bwicanyi bwashyitse ku runaka turemera ko haba kimwe turemera ko haba itariki imwe yo kwibuka mugabo turemera yuko abanyagihugu bose imiryango yabuze yose ifise uburenganzira bwo gusaba yuko hubakwa ikintu ababwa mbere bashingwa n'iteka hama aho hantu bakama bahibukira nk'icibutso muti rero amakenga ahari nuko aho aho cahaja ibisigarira by'abantu e, bisigura yuko biboneka nubwo mwavuze ko ari imigambi nta kintu kiboneka gifashe eh, kumurekira haba na cyane cyane kuri icyo kibutso kuko aho coja hose urumva yuko amakenga yo kwamaho bivanye eh, kumva nk'ababuri bubanza ni kimwe mu byibutso bitwibutsa ko aho hantu hariho ibisigarira by'abantu icyo kibanza abo bantu biciwemo gishobora kwicibutsa si mpaka cyubakwe mugabo ni nk'uko hashobora kubakwa n'icibutso kidasigura ko munsi hari ibisigarira kiki kikavuga ati abarundi tuzoza duhure ku igenekerezo runaka twahurira ngaha tuzoba tuje kwibuka abarundi bose bahuye n'ubwicanyi mu gihugu abarundi bose mu bwoko bwose mu mihingo yose itandukanye bitabuza jewe nk'umuntu yaburiye mu isoko yo mu kivyuka yuko kwigenekezo igenekerezo rya gatatu gatatu rusama njya mu kibyuka nkahura n'abandi dusangiye imiryango bitabuza kumbure abibuta bitabuza abandi baburiye muri uyu muhingo cyangwa nk'uriya kwibuka kuri iryo genekerezo ayo makuba aba yashikiye ko muri icyo kibanza ababyeyi barafakara oh. abarundi umutima turi mu kiganiro karadiridimba uno musi turiko tugaruka na cyane cyane ibijyanye no kwibuka kumbure no kwibuka twiyubaka urabye ibyago igihugu cagiye kiracamwo hari abenshi bagiye babura ababo mu kivunga ugasanga uno munsi bamwe ariko barashimangira insiguro zitari nke mukaba mwazironse reka dusimbire muri leta Zumwe za Amerika Samuel Ndagijimana yanonosoye ibijanye n'imibano sangwe ikaze muri karadiridimba urakoze cyane Ego umutumire turi kumwe ni Makoto Charles Larongo ishiramwe ADS inkingi gishinze guharanira iteka no gushigikirana. Ndakura mukije mutumire. Ndamura mukije mutumire. Mhm ndabara mukije namwe ngaho muri leta zunze za Amerika n'amahoro. Turashima. Mhm. Ego uno munsi mwebwe musanzwe mwanonoso ibijanye n'imibano turiko tugaruka kugushima ariko nu kwibuka ariko no kwibuka eh, bikibicirwa kuri bo kabe n'akajya ko gukosora kazoza ibyo rero kenshi nkavuga yuko Ah, ababigira bose bo bigira bavuga yuko ababikoze bigiriye benshi muri bo usanga mbere ah, abakoze mu benshi ntibakiri bakiriho yari generasiyo y'icyo gihe bisigura mhm. yuko generasiyo ya none ni byiza ko tujyana n'igihe muga tukiba tukaba tuzi neza kahise utazi kahise k'igihugu ntushobora gutwara igihugu utazi neza kahise k'igihugu ntushobora kumenya ibintu biteza imbere kuko usanga uri gukora amakosa yakozwe n'abo hambere rero ni byiza yuko amakuru agiye izo mfunze kivunga zagiye zirahaba ni byiza ko tuzimenya tukamenya n'icyaziteye tukamenya n'ababikoza baribo kugira ngo muri kazoza ah, bifashe urwaruka rw'ubu bamenye ayo makosa yakozwe muri kahise na ba sogokurubaza bacu bagiye ari nka kuko twari tugaruka duti mbe hoba ikibutso gihuza bose ubwo bamwe nibaza bibuka ababo ku u ababo ku ntigishobora kuzana nk'ingorane na cyane cyane ufatiye kuri kahise igihugu cyagiye kiracamwo cyangwa n'akahise katumye uko kubura abo babo mu kivunga uko byaba byaragenze jean bibaza yuko iyo umuntu yabuze agira akababaro ibyo twese turabitahura kandi tubihuriza ko ariko rero ntitwakwibagira yuko hariho abitwaza n'ubugihe ubwoko burya na buriya kugira bashikire imbere kanaka mhm. eh, ni ukuraba rero igituma ibyo biba ariko ndababwira yuko kuba mu burundi dufite ubwoko ni ibisanzwe abahutu abatutsi n'abatwa mhm. ah, twese ubwo bwoko turabwemera rero abatwa bagiye hamwe bakagira iki ni ibisanzwe ni ibisanzwe kuko ni ubwoko bwabo kuko ubwoko bwacu ah, ntibudutandukanya ku buryo tuma dutana cyane ariko ah, abantu barashobora kujya hamwe kubera imvo kanaka nk'izo mvo zitandukanye nungaha aye turabibona muri bino bihugu nubabwira yuko turi ko turibuka iminsi ikomakomeye hariho usanga nk'ibi byo kwibuka abirabure kenshi nk'abirabura usanga babishyiramo ingufu cyane kurusha aba bazungu mugabo ntibisigura yuko icyo gihe abirabure n'abazungu babanye nabi ni ukuvuga ni byiza rero yuko abo bantu bene kubitegura bashobora kubikora mugabo ni ukuraba kenshi inyigisho zitangirwa aho hantu kuko inyigisho zitangirwa muri ibyo birori byo kwibuka nizo ziba zikora mu gihe rero inyigisho zitangwa ari izo kwibutsa abantu ibyabaye eh, no kugira ngo babikosore mu kazoza aho ntibaza ko ariko mu gihe hoba hariho amajambo havugirwa atuma yibutsa abantu ibintu bigana biriya canke abigisha amacakubiri ibyo ni byiza gukorera nayo bavuga ineza ya bose cyo nibaza ko ntagorana igitego mhm. kumbure sinzi medal nkundiye warubagije ikibazo uti hari haba abibuka bakibuka ubwoko sinzi kumbure aho wobuvuze mugabo twebwe nk'umukivyi uka twibuka Eh, nk'ibutabibuka ibutahaguye abanyeshuri bita ubu babita mbere abamaratiri b'umubano bari n'abatutsi nibyo ugiye kuraba ibihe byagiye birashikira uburundi umutumire yabivuze ibihe byagiye birashikira burundi byatumye hari abahutu bapfa abatutsi bapfa eka n'abatwa barapfuye icyo rero ntikibuza ko ko baba barabahutu bapfuye ntibibuza ku miryango y'abahutu bibuka ko haba abatutsi bapfuye abatutsi sibo abahutu sibo bacabaza gutegura ubwa mbere igikorwa cy'abatutsi bapfuye nibatsa ko abagitegura nishira hamwe niyo miryango y'abo bantu bapfuye ico gihe rero birumvikana yuko ushobora gusanga mwishira hamwe runaka canke mu, ntara runaka mm, dufata karorero nitwavuga nk'ibugendana akarorero hapfuye abatutsi benshi icyo gihe mu ikambi y'ubugendana si sabahutu rero baca bahita ngo baze imiryango yabo bapfuye n'abatutsi sabahutu rero baca bagaruka ngo baze gutegura urwo rubanza rubanza rutegurwa n'iyo miryango y'abatutsi mugo bakarutumiramwo n'abahutu tugiye mu kibyuka washaka abapfuye benshi bishwe n'abasirikare bishwe n'abahutu batekanije igikorwa baratumira ayandi mashyirahamwe za mepesi za vode za desi inkingi za jebu n'abandi n'abandi bakaza si ukuvuga ngo ni igikorwa gikorwa mu bwoko oya namba si uko tubikora tubikora turi mu bwoko bwose wanashaka turanatumira n'abo mu ntwaro hari igihe baza bakarungika abaserukira no kuvuga ko icyo gikorwa twebwe turiko turakora mu mashyirahamwe na cyane cyane intambane dushaka kurengera niyo kuko twabonye yuko ubwo bwicanyi bwagiye buraba muri kahise hisunzwe abantu bavuga ko bihishije inyuma y'amoko mugabe ikibazo nyamukuru umuntu umututsi yarishwe amoko bari bafite irindi hangiro atari iryo gushyira imbere ubwoko eh, reka tugaruke kuri samuel ni gute cyangwa n'igiki cyokogwa urabona mwaronose ibijyanye n'imibano kugira uko kwibuka koko uko kuhibuka kuzane ukubaka igihugu ufatiye haba muri kahise k'ubu ekana na kazoza Allô Samuel Allô ntibibuke bavuga ngo ibi byarabaye none raba ibiri kubiraba ngo ibi byarabaye none urabitumira raba ahubwo ibiri ko uno munsi imbere byo gusohora bisigura yuko bokwibuka batirimbura ni ukuvuga ntibibuke kubera inzigo kuko mm. hariho abantu babigira kubera inzigo hariho abantu bashobora kuvuga bati reka tubigire twigishe abacu ko twahunye cyangwa twahunishijwe n'abana muri icyo gihe ni ukubigwa mu rwaruka nicyo cyo mhm. bavuze nk'igenerasiyo Eh, kandi nibaza yuko ubu ko tuzi kahise biradufasha cyane gutegura akazoza nicyo gituma mvuga nti haba mu by'imibano y'abarundi turi ko turatera intambwe turi ko turatera intambwe kuko ubu urabona ko twe ko tubana mu budasa bwacu nk'uko shari yabivuze eh, nibaza yuko abatutsi bateguye ibyo kwibuka abatutsi bagatumira abantu bose abahutu bakagenda nta ngorane iteye abahutu bateguye ibyo birori bagatumira abantu kuko uwabuze muri rusange niwe wategura urubanza rwo kwibuka uwiwe ibyo rero ni ibintu bisanzwe mu bindi bihugu washaka hariho tubona hari ibintu byabaye bikomeye by'ikigunga leta yonyine ikabitegura ikabitunganya alo samuye ndabona eh, mu buhinga bw'ibyuma agatelefone ariko karatworohera alo samuye uno munsi reka gato kugira umutumire kumbure akanya eh, alo Samuel mwariko murarangiza duti ni igiki cyane cyane cokogwa eh, habaye amashyirahamwe canke imiryango kugira bibuke biyubaka cyane cyane njyewe nibaza yuko icyo gikorwa icyo gikorwa si icy'iryo shyirahamwe gusa twese nk'abarundi tuba twe cyo kumenya kandi kuko biratuma urwaruka rw'uno munsi rumenya ibyabaye ibyo abakosora ni ukuvuga bategure kazoza biradufasha cyane igihambaye rero ni uko ni ukurwana ni ukugwanya ni ugukora ibishoboka kugira ngo urwaruka rw'uno munsi rwishyure amakosa ya kahise ibyo rero byo nibaza yuko ku bwanjye ni ikintu cyiza cyo gushyigikira bikaba ariko bigategurwa ko bigiye bategurwa ah, n'uyu cyangwa uriya ni hamwe usanga uno munsi nakunda kubwira yuko abahutu n'abatutsi amashyirahamwe agizwe n'abahutu n'abatutsi ariko aragerageza kuyaga agaganira agashaka no gukorera hamwe nakubwiye iby'igikorwa cyo kwibukira hamwe byo kwigenekezo rya cumi na gatanu kigarama ni ikintu cyiza cyane kuko iyo abantu bamwe wabivuze iyo abantu bamwe bagiye bakaguma iwabo bakibukira ukwabo abandi bakibukira ukwabo ntihabe uko gusangira uwo mubabaro ntihabe uko gutahurana ntihabe n'ibyo biganiro bibahuza bamwe bose mu mice mu ntara no mu mihinga itandukanye ngo bajye hamwe baganire bavugane ako kahise kabi kababaye ko birashobora gutuma haba haba ukutumvikana cyangwa hakabamwo utuntu tw'udutose nicyo gituma uno munsi mvuga nti amashyirahamwe kajya hamwe mu kintu bita karavi urunani rw'amashyirahamwe y'ababuze babo kugira ngo na cyane cyane ibi yindi ntambwe ibindi ntambwe ntiruremerwa n'amategeko rurategura amategeko arugenga kugira ngo ruzosabe kwemererwa tukanaronkera urabona akajya mbere ko waduhaye kano kanya mukadutumira mwa kino kiganiro kugira ngo urwo runani hamwe amategeko yubashitse ni iyindi ntambwe izobitewe kugira ngo abantu babandanye bahaburiye mu Burundi mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye baje hamwe nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane na leta yoca ishigikira kugira ngo n'ibyo bikorwa byo kunywana ubwo bumwe bubandanye bukomera kugira ngo abantu duheze tugire no kubona kumwe kahise murakoze cyane banyeretse ko hari uri eh, ku murongo alo ni amahoro nibutsa bari ko baradutega abiri ko turi mu kiganiro karadiridimba ni ego Ah, oh, mwariko murarangiza mera nk'abarangiza kuko turi ku musozi wa kino kiganiro oh, duhagaze na cyane cyane kukwibuka twiyubaka ni igiki kogwa ufatiye ku mibano ko ari nayo mwana nonosoye ah, nariko navuga nti ubwa mbere kuba umwe wese yemanga icari n'intambwe mu mm-hmm. by'imibano kuko iyo mubana muzinanye ikintu cyiza cyane mwese muzinanye murabana neza kuko uramenye icyo akunda n'icyo ashoboye n'icyo adashoboye muri gihe mukaheza mukabihuriza ko mukabana ubwo budasa bwanyu rero bugiye hamwe kikaca kiba ikintu gikomeye cyane rero ndizigiye neza yuko abahutu abatutsi n'abatwa turi ko turubaka kandi tugiye kubaka igihugu neza kugira ngo ibyabaye muri kahise ntitubigarukemo biciye rero muri ibyo bintu abantu bari kurakora byo kwibuka ni byiza rero yuko iyo ngendo ariyo baguma bigisha bagumye babikora uko ni ukuri uburundi buzongoroka murakoze cyane Samuel Ndagijimana ya Arizona muri Leta Zunze za Amerika mwakoze ku ntererano yanyu muri kino kiganiro cy'uno munsi mwakoze namwe kuduha akanya ukwibuka ariko twiyubaka turi kumwe na makoto Charles arongoye ishyirahamwe ya DS inkingi gishinze guharanira iteka no gushigikirana turi ku musozo wa kino kiganiro ni gute byofashwa nabande byokogwa nabande kugira uko kwibuka koko kuzane ukwiyubaka mu barundi iyi ni intambwe mwebwe nk'abamenyeshamakuru gutumira abantu bari mu miryango guha akaryo abahinga bazi iki cyangwa kiriya iyo ni intambwe ariko kandi ibindi byangombwa hariho abantu baburiye hamwe ababo nkawe nka twebwe nko mu kibyuka novuga kugira ngo kwiyubaka ko gutangure kuzotangura ari uko ibyo bisigarira twabonye ko iyumvire nk'iyo wabuze mwene wanyu ukabuze yuko yatawe muri icyo kinogo ubwo rero imitima irasubira ikamera nk'itonekaye mbwa tukavuga ntati hamwe ho nko gushyingura iteka muri make muti hobanza ishingurwa ry'ibisigarira by'ababuze simuka ivyuka gusa kumure n'ahandi hose n'ahandi hose mu mihingo yose y'igihugu ari ahantu mu bibanza bitandukanye mu minsi yahera hagi haravugwa izugwa ry'ibisigarira nibaza yuko gushingurana iteka ubwa mbere umuntu ni intango yo kugira ngo umuntu mhm. atangwe kuyubaka mwofashwa nabande eh, na cyane cyane kugira eh, abarundi biyubake uko kwibuka kuzane nk'uko yanonosoye by'imibano yabivuze mm. eh, urunganwe n'urundi rwame rwibuka ariko rwibuka no kwiyubaka icyo gikorwa kirega imiryango ariko cyane cyane kiregana leta nacyo gituma nibaza yashyizeho umugo wo kumenya ukuntu no kunywanisha abarundi mbwo ugiye kuraba n'igihe usigaje ni n'igihe gito cyane ugiye kuraba ibisigarira biri mu gihugu abantu baza abo batawe bipfunze uno munsi bo bashingura kugira ngo banagandare baganduke n'ahantu henshi niba aho musaba yuko icyo kiringo cyo kongerwa icyo icyo kiringo turi musaba yuko cyo kongerwa ariko kandi tuganasaba yuko nuwo mugwi uhabwa uburyo bukwiye kugira ngo ubandanye kandi ukore ku buryo bushimishije igikorwa ca ca wategerejwe wahawe hama kandi kandi hari no kumenya mbega ibyabaye byakozwe n'abande ibyo ni inkingi hari inkingi zine z'ubutungane bunywanisha kumbure ntituza kubivuga turi mu musozo wa kino kiganiro kumbure tuzoronka kandi kanyo mu kindi kiganiro canke mu bindi bihe ariko hariho ibintu nka bine nyamukuru hari twavuze ibyo byo gushingurana iteka mugabo hari ibyo kuronswa indishi y'akababaro iyo ndishi akababaro rero indishi ico bita mu gifaransa reparation umuntu yokivuga mu buryo bwinshi jewe nk'uno munsi ndumva ko uwo nshingurira abanje yoba ando ntonkeje indishe ariko kumenya ukuri kuvyabaye no kuvuga mbega vyakoze nde yabikoze kuri ye mpamvu ico nikindi ni inkingi zine hakabamwo ni inkingi y'ubutungane iyo ni inkingi ikomeye eh, ariko guhana ubutungane nk'ubwo ubutungane bunywanisha harabamo guhana mugabo niyo umuntu aje akavuga ati je vy'ukuri ibi bintu narabikoze nabikoreye ngaha nico ni mu bivana n'umuntu nuko yakira ikintu n'icyo kirashobora kuba ari kikaboneka nk'igihano ni ukuvuga hariho inkingi rero bitegerezwa gufata mugabo bitabuza yuko no munsi amashyirahamwe agiye hamwe bagatangura kuyaga mu bwoko bwose mu mihingo yose bagatangura kuyaga nibaza ko niyo ni intango nziza yo kwibuka twiyubaka mm-hmm. akajambo kanyuma naho ku miryango akajambo kanyuma ku miryango nuko imiryango yogumana ituze twibuke ibyabaye ariko ntitwigere namba twiyumvira kwihora ntitwigere namba twibuka kugira ngo tubibe agatima kabi kugera tugiriwe mugabo twibuke kugira ngo dushobore guhindura ikibano dushobore guhindura imico n'imigenzo dushobore guhindura uko twebwe twenyine tubayeho ni kuba twabuze abacu ntibitume biduca intege twibuke ko dutegezwa kubaho kubana neza n'abandi mu kubakana ntaryo igihugu cy'iteka kigendera ku mategeko igihugu cy'iteka kigendera kubahiriza agateka kazina muntu murakoze cyane nino ngaha duce turangiriza kino kiganiro cuno musi nshimire mwebwe mwese mwari ko muradutega abiri shimira Samuel Ndagijimana yatwakuye ari Arizona muri Amerika reka nawe Charles Makoto umutumire muri kino kiganiro musanzu murongo ishiramwe gishinze guharanira iteka no gushigikirana ariyo ryo ADS